Ova zemlja nije ništa drugo do poligon na kojoj se uvijek obračunavaju dobro i zlo. I to neprijateljstvo između dobra i zla počelo je od onoga vremena kada je prokleti šeipan nagovarao našeg oca Adema Isselam da učini nepokornost svome stvoritelju Tebara Kevoteala. I neće prestati do sudnjega dana. Kale fe bi izzeti ke leugujennehum eđmein illa ibadeke minhumul muhlasin. I kaže, tako mi ponosa tvoga, kune se šeipan prokleti, ja ću ih sviju zavoditi osim tvojih iskrenih robova. Dakle, šeitan se zakleo uzvišenim stvoriteljem Tebarake o Teala da će ostati zakleti neprijatelj čovjeku do sudnjega dana. Inna šeitane lekum aduun, fettehiduhu aduva, innama u hisbehu li min ashabi sa'in. Šeitan je vaš neprijatelj, pa ga uzmite i držite ga kao takvog. On poziva svoje sljedbenike da budu stanovnici vatre žahennemske. Dakle, ovo neprijateljstvo ostaje trajno. Uzvišen je Allah Tebara kaže u Kur'anu na četiri mjesta Innehu lekum aduvu mubin. On je vama otvoreni neprijatelj. Možemo razumjeti da čovjek ima neprijatelja skriveno, tajno, njemu nepoznatog, pa da upadne u njegovu spletku. To je pojmljivo i logično i objektivno, no međutim da čovjek zna da ima neprijatelja koji mu je i neprijatelj i ponovo da upadne u njegovu spletku, to je jako čudno i nesvatljivo. Pored toga, draga moje braćo i cijenjene sestre, uzišanje Allah te barak je je odredio budućnost islamu. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز Allah je odredio pobjedit ću ja i moji poslanici. Allah je jak i uzvišen. Tako da budućnost pripada islamu. Koliko se god ljudi trudili da ugase Allahovo svjetlo, ono će isplivati, ono će biti gornje. Došlo je hadisu koga bilježi ima muslim u svome sahihu i Abu Dawud ima Mahmed od Teubana radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Inna Allahe zavali al-ard fara'aytu mešariqaha wa magaribaha wa inna mulke ummeti se jeblugu ma zujeli minha Allah mi je premotao zemlju pa sam vidio njen istok i njen zapad i sigurno će vlast moga ummeta dostići ono što mi je premotano, to jeste cijelu zemlju. A u predaji kod Ibn Hibbana i kod imama Ahmeda, od temima Darija je Horeine, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallame, le jebluganne hadal amru ma belaga lejlu on nehar. Ova će vjera dostići sve što, dostiže noć i dan. A nema mjesta na zemaljskoj kugli da nema noći i dana. Wala yatruku Allah, kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Wala yatruku Allah bejte medarin wala wabarin illa adkhalahu hada din. Allah neće ostaviti ni jedne kuće u urbanim zonama niti jedne kuće u zabačenim predjelima i u pustinjama, a da neće doći do njega ova vjera. Dakle, koliko se god neko trudio i tupio svoj jezik i tupio svoje olovke pisajući protiv islama, to mu neće koristiti. Jer će na kraju opet pobjeda biti islamo i Musliman. Jer je islam došao da popravi stanja ljudi na dunjalku i na ahiretu. Kedalike yubejinu Allahu lakum ajat, le'allakum tetefekkarune i dunja u Da popravi stanje na ovome i na budućem svijetu. Ovaj umet je blagoslovljeni umet. Došlo je u hadisu koga bilježi Ibn Asakir u svojoj povijesti od Amra Ibn Osmana kao mursal hadis da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Ummeti ummetu mubarake La yudra evaluha hajrun ev ahiruha Ovaj ummet je blagoslovljen umet, sredbenici Muhammeda sallallahu sallam su blagoslovljen narod. Ne zna se da li je bolji njegov početak ili njegov kraj. Ova verzija hadisa, iako je slaba, nju potvrđuje druga vjerodostojna verzija od poslanika sallallahu sallam, koju bliži imam Tirmizi od Enesa, i imam Ahmed od Ammara, i Ebu Jara od Alije, i Tabarani od Ibn Omera i drugi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Meselu umeti meselu mataru, la yudra evaluhu hajrun ema emahiru. Primjer moga umeta je kao primjer kiše. Ne zna se da li, da li je bolji njen početak ili njen kraj. Kako kiša ne dolazi nego sa dobrom, tako i ovaj umet blagoslovljeni. Jer ima najbolju vjeru koji je i najbolji vjerozakonik koga je uzvišen Allah te barak otala ikada objavio čovječanstvu. Pa kada govorimo o ovoj jako aktuelnoj temi, Neophodno je, draga moje braćo i cijenjene sestre, da startamo sa ovoga mjesta, sa ovim razmišljanjima i sa ovim ubjeđenjima. Zabilježili su Buharija i Muslim u, u svojim hadijskim zbirkama od Uzeyfa ibn Jamana da je rekao Kjana nasu jes elune nebije sallallahu alaihi sallam anil hajr وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني Ljudi su pitali poslanika, sallallahu alaihi wasallam, o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me ne zadesi. Pa sam rekao, Allahu poslaniče, mi smo bili u džahilijetu, u paganstvu i u zlu. Pa je došao Allah uzvišeni sa ovim hajrom, došao je sa islamom. Ima li poslije ovoga dobra zla? Kaže poslanik sa osaname, ima. Pa sam mu pitao, kaže Huzeife, ima li nakon toga zla ponovo dobra, kaže nam o fihi dahan. Ima, no međutim, u tome dobro ima primjesa. Kaže, pa sam rekao, oma dahanuhu, ja Rasulallah, a kakvi su to primjesi? Pa je rekao, kaumun jehtedune bi gajdi hediji, o ne bi gajdi sunneti, ta'rifu minhum tunkir. To su ljudi koji neće biti 100% na mojoj uputi. Vidjet ćeš kod njih dobrih i loših dijela, onako muslimani. Poput mnogih danas muslimana koji žive na ovim podnebljima ili ovim podnebljima. Musliman uz Ramazan, musliman na Bajram, sezonski musliman. Pa kaže, pa sam rekao Allahu a da li će nakon toga dobra, djelomičnog dobra, jeli, doći zlo? Kaže, hoće. Kaže, kakvo Allahu postaniće? Kako će zlo doći? Kaže duatun ila eblabi džahennem men eđabehu milejha qadfuhu fiha. To će, kaže, biti ljudi daje koji stoje na vratima džahennema i pozivaju Ko Kojim se odazove, bacit će ga u Pa je rekao Huzeyta radijallahu anhu, bojeći se onoga što će doći, kaže, sikhum lena ja Rasulallah, opiši nam te ljude da ih znamo, kaže, hum min džildetina, bijel sinetina To su, kaže, sinovi naše kože. Sinovi naše kože i govore našim jezicima. No međutim, li neprijatelj Islama, okor... zagriženi neprijatelj, U predaj kod mama muslima, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Kulubuhum kulubu fi džusmani ins. Njihova srca su šeitanska srca u ljudskim oblicima. I dan i noć ljudi rade u borbi protiv islama. Ne bili kako zlovanjeli islamu i muslimanima da se dodvore žutim i crvenim, da kažu mi ne volimo islam i ne želimo i nećemo islam. Rade da se dodvore i da pokažu da su lojalni nekome. Slijedeći u tome neprijatelje ove vjere. A mi smo danas, jedan od problema koji smo iskušani jeste to slijedjenje. I kompleks zato što smo muslimani. Stidimo se kazati da smo muslimani, pa nastojimo slijediti. Sve mislimo da je negdje drugo bolje i da je ljepše. Jedan od šehova je putovao iz Egipta za London. Pa je sjeo pored njega jedan mladić, slimanski, koga su ispuhali svi zapadnjački vjetrovi. I sjedi i jede lijevom rukom. A šejh pored njega sjedi i jede desnom rukom. Pa mu kaže, ovaj mladić, razmišlja gleda, jedan ovaj šejh, ne zna bonton, vjerojatno nije upoznat sa civilizacijom, pa da mu kažem kako se jede, kaže šejh, oprosti, kaže, ne jede se tako. Viljuš, viljuška se drži u lijevoj, a nož u desnoj ruci i jedeš lijevom rukom, kaže, tako jede cijeli dunjavog. Pa mu kaže šejh, vidi se, kaže, da ti nisi odavno nigdje putovao. Sada ćeš vidjeti, kaže, kada sletimo u London, da svi ljudi drže viljušku u desnoj ruci, a nož u lijevoj. I jedu desnom rukom, kaže, promijela se više, nije ta moda koja je bila. To se promijenilo. A ti nisi čuo. A on kaže, gleda u mene i samo kaže, tek tako promijeni, kaže, iz jedne ruke u drugu. Uze biljušku u desnu, a nož u ruku. Znači, bitno je da dođe nešto sa istoka ili sa zapada da muslimani potrče da to uzmu. Kako je rekao poslanik sallallahu sallam u hadisu Ebu Sejid al-Hudri, ako ga bilježe Buhari i muslim, letetedi anne sunene men ili senene u drugoj predaji. Šibren bi šibrin, وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتم slijedit ćete praksu ljudi prije vas pedalj po pedalj i podlaticu po podlaticu kada bi neki od njih ušli u buštaru rupu, rupu vi biste ih slijedili u predaji koju bilježi imame Dulabi u svome dijelu Kuna imame Mervazi u svome dijelu Sunne za koju kaže šejh Albani da je vjerodostojna, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, hatta law anna ahadahum daja'a ummuhu bit tariq la ta'utu. Kada bi neko od njih povalio vlastitu majku i sa njom spolno općio pored puta, i biste tako radili. U stopu biste ih slijedili, u svemu. Muslimani danas, nažalost, i na veliku žalost, slijede zapad u onome što im ne koristi, Naprotiv, onome što im šteti. Sve više po muslimanskim ulicama možemo vidjeti kućiće da se vodaju. Čovjek 60 godina ima kuće voda na lancu. U tome i slijedimo. Zbog čega i ne slijedimo u tom tehnološkom napretku u kome su fascinirali i istok i zapad? Jeste li kada čuli slučajno, da je muslimanski mladić negdje zalutao u nekakav naučni institut, pa radom svojim konstruisao nekakvu, nekakav aparat koji koristi muslimanima, telefon, kompjutor, radar, e, medicinski nekakav uređaj, jeste čuli za to? Možda, ali rijetko. Šta muslima, šta radi muslimanska omladina? MP3 player stavi oko vrata, stavi slušalice, hoda glavom, e, hoda ulicom i urče glavom, šizi, ograji so, Allah zna koliko mu treba ruke, a da ga, da ga izvuče iz zla u koje je upao. Engleska, oprostite, Koreja i neke muslimanske zemlje su se u isto vrijeme oslobodile kolonijalizma. U isto vrijeme. Koreju danas koliko je napredovao. I šta radi i šta pravi? Desetinama godina prave čipove za kompjutor. Muslimani prave čips. I kad ga naprave, ko plastika. Ko klikere da ideš, nikada da probudiš. Gdje su muslimani od toga? U tome trebate slijediti druge, a ne u tome da vodate kućiće po svojim ulicama. Na tebi je da radiš, ti ne znaš gdje je je Allah i u kome dijelu je tebi zapisao da uđeš u džennet. Možda zbog jedne stvari koju napraviš za muslimane, da se koriste vjernici, da ti Allah dok to, da ti zahvali pa da to vede u džennet. Kaže Imam Ibn Abdul Ber u svome hit. Temhid, prenijeli smo vjerodostojnim lancima prenosilaca da je Ebu Davud, svi ste čuli, autor Sunana, Sulejman Ibn Alešan, Esidžistan je lezdi, Jednoga dana bio na obali mora, pa je čuo nedaleko na jednoj lađi da je čovjek ihnuo Pa je iznajmio lađu za dirhem. I otišao tamo po njega i rekao mu Jerhamu kella I vratio se nazad. Pa su čuli ljudi koji su bili prisutni glas iz nebesa da kažu kupio je Ebu Davud džennet za jedan dirhem. Kupio je Ebu Davud ne znaš koje je dijelo. Može ti uvesti u džennet. Na tebi je da radiš. da tebi je da se trudiš. Jer mi živimo danas, draga moja braće i sestre, u vremenu fitneta. Ne ne daj smutnji. Kazao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim od Neće nastupiti sudnji dan dok čovjek ne bude prolazio pored kabura drugog čovjeka pa kaže lejte ni kane. Kamo sreće da sam ja na njegovom mjestu. Zbog smutnje koja će nastupiti. A u drugoj predaj da će čovjek biti na pijaci, pa da će proći dženaza pored ljudi nose mejta na tabutu, pa da će oboriti svoju glavu i kazati kamo sreće da sam ja na njegovom mjestu. No Muhammad je zabilježio u svom djelu Fitan sa dobrim lancem ta, da je Ebu Horeira rekao يوشك أن يكون in ulama min al من Hamra. hamra. približilo se je vrijeme ili približava se vrijeme u kome će smrt učenim ljudima biti draža od crvenog zlata. Znate zlato što se odviše pali, da vatri čisti, da poprima crvenkastu boju. Pa će smrt biti čovjeku draža od gomile zlata. A moja divnu džebel je govorio kako se bilježi u istom dijelu sa dobrim lancem prenosilaca. I da rajtum ed deme yuspeku bi gajri haqqi. Wal male ju'ta ala al-kezibi. ورأيتم الردة فمن استطاع منكم ان يموت فليموت Kada vidite da se krv bespravedno po zemlji prolijeva. I kada vidite da ljudi dobivaju, dobivaju debele naknade zbog laži, uradi, napiše, kaže i dobija debelu platu, a on i dan i noć iznosi neistine. I kada vidite da se ljudi, ljudi odmeću od vjere, pa ko može da umre, neka umre. Tada mu je smrt bolja nego život. Ovo nije posticaj da čovjek izvrši samo samoubistvo, Bože sačuvaj. No međutim, jeste naznaka kakva će vremena doći. A ono što se danas dešava, ništa ne vidim, nego da se puca na ta vrata, fitne taj nereda koji trebaju da se dešavaju, možda u narednom vremenu, narednim stoljećima, Allah Mi smo svjedoci danas da u svijetu ima terorizma, da ima nasilja, no međutim, jedna nova boja ili jedan novi oblik terorizma koji nije bio poznat u prijašnje vrijeme, jeste terorizam medija. Teror koga čine mediji. Koliko još treba vode da proteče ovom bistrom punom? Da se iskristalizira slika islama kod muslimana nakon ovih zadnjih zbivanja. Recite Kod muslimana, ne govorim za nemuslimane. Ako predstavljaju vjeru, predstavljaju je u osnovi krivo. Ili ako je prestave izvuču iz konteksta nešto. Što je najgora stvar i najgori zločin što može biti. Da se čovjek uzme jedna riječ, a da se ostave druge. Koje pokvare značenje. Uzvišen je Allah u Kur'anu kaže musallin, teško se klanjačima. Tako mi je Allah ajet u Kur'anu. Svi ga znate. Kada biste uzeli taj ajet, izvukli ga iz konteksta i zanemarili ono što se spominje nakon toga i kojoj kategoriji i kojoj vrsti klanjača se prijeti, šta bismo kazali? Stali bismo na vrata džamije i kazali ljudi, idite svugdje, nemojte u džamije živi Nemojte klanjati, u džahnem ćete. To znači izvući riječ iz konteksta. Uzvišen Allah kaže Ma enzelna lejkel Kur'ane li teška. Nismo ti objavili Kur'an da se patiš. Kada bi rekao ma zemna alejkel Kur'ane i stao, nismo ti objavili Kur'an, izvukao riječ iz konteksta. Šta bi to značilo? Kao što kažu neki, Allah je rekao za žene, neke ide na ovim, vaše spletke su velike, a za šeitanske spletke kaže neke ide šeipani kane va'ifa, a šeitanske spletke su slabe. Pa su, kaže, ženske spletke velike, a šeitanske slabe. Pa je žena gora od šeitana. Kako si došao do tog razumijevanja? Islam nas tako uči. Kako si došao do tog razumijevanja? Zato što si ajet izvukao iz konteksta. Nisi govorio o čemu govore prvi ajeti, kada je uzvišen Allah šalom spomenuo ženske spletke da su velike, a nisi spomenuo u kom kontekstu uzvišen Allah spominje šetana i njegove spletke, pa si došao do takvog krivog rezultata. Pa je najveći zločin u pogledu značenja određenih citata da se izvuče riječ iz konteksta. To je nepravda. Ebu Davud, pa je ali si, bilježi u svome musnedu, da je Ebu Horeira rekao, e šumu fi talate, fi dari u marati u faras. sujevjeri, ili, ili, ili pesimizam i nesreća bivaju tri stvari. U ženi, u konju i u kući. Kada je to Ebu Hurere kazao, naljutila se Aisha radi Allahu ta'ala pa kaže, Allah se smilo Ebu Hureri. On nije čuo hadis. Allahov poslanik je rekao, pagani su govorili, pesimizam je u tri stvari. Pa je Ebu Hurere ušao i nije čuo riječi pagani su govorili. Nego je zapamtio šta? Samo drugi dio hadisa. Koji je u potpunosti promijenio šta? Znači, iako je ovaj hadis došao kod Buhari, kod muslima, od Ibn Omara i Ibn Asa i drugi, no međutim, govorimo sada o ovome hadisu. Šta znači kada se riječ izvuče iz konteksta? El Khatib al Bagdadi bliže u svojoj povijesti od Ešaba ibn da je rekao Pogledajte šta znači pravda i šta znači prenositi riječi kako si ih čuo, što je dužnost svima. Kaže Hulletani la štenjani. ti mu'min. Dva svojstva se ne mogu spojiti kod Pa je ušutao. A on tu prenosu predaju Reša prenosi Ikrime, od Ibn od poslanika Pa je ušutao. Pa mu kažu, reci nam, o Ešave, koja su to dva svojstva? Pa je rekao, jedno je zaboravio Ikrime, a drugo sam zaboravio ja. Znači od hadisa ništa vam ne prenosi. Ali to sam čuo i to sam zapamtio i prenosim ono što sam zapamtio na način kako sam zapamtio. Ne iskrivajući riječi, ne dodavajući niti oduzimajući od onoga što sam čuo. Ponekad čovjek nema pravo da razumije riječi pogrešno koje se mogu razumjeti pogrešno. Kako ima pravo da ih namjerno iskrivljuje? Kada je poslanik sallallahu alejhi rekao Bilalu idi i osjeti jezik onome pjesniku koji je govorio protiv poslanika sallallahu alaihi sallam. Pa je Bilal otišao i kaže Allahu poslaniče, odzikao sam mu jezik. Dao sam mu 40 dinara, pa će ušutiti. Bilal, radi Allahu je mogao razumjeti riječi poslanika sallallahu alaihi da u stvarnosti odreže jezik čovjeku. Pa mu to ne bi bilo opravdanje. Pa kako ti može biti opravdanje da namjerno iskrivljivaš riječi ljudi mijenjajući tako stvarnost istinu. Danas mediji, draga moje braća i i sestre, imaju jedan jako bitan, ali istovremeno i negativan utjecaj na ovu sahvu i na ovo islamsko buđenje koje se pojavilo na ovim prostorima. I to sigurno nekome smeta, pa nastoji kroz medije kao najjače oružje da to ugasi i da to zaustavi. Recite mi tako a kada ste zadnji put vidjeli na televiziji, bilo kojoj, da se spominje muslimanka u hijabu u pohvalnom kontekstu. Ako je spomenu, spomenu je radi smijavanja. Gdje tu pravda? U Turskoj skoro je bila ona reklama između kada se zaustave serije i tako dalje, dolazi muslimanka pokrivena. Dolazi i čisti WC. kumula. I dolazi do šolje i pritisne vodu i ona samo ode šolje u pršće. Pa dolazi onda druga žena, jako skromno obučena, namazana, asfaltirana i pritisne i šolja funkcioniše kako treba. Či kaže, ti u toj marami, tebe je blok, marama je blokirala tvoj mozak. U muslimanskoj zemlji na naslovnoj stranici na dnevnim novinama horoz i devet kokoški. Na što to aludira? Koga diraju time? Kao da u ovome umetu nema čovjeka koji se pripisuje poslaniku sallallahu alaihi sallam. Kao da ga nema. I takav čovjek mirno hoda i mirno spava i dobiva se vrstu Ebu Bekr radijallahu anhu, kada je na dan otvorenja Mekke doveo svoga oca da dane prisegu poslaniku sallallahu alaihi sallam. Pa je pružio ruku njegov babo, pa je Ebu Bekr zaplakao. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi sallam. Zbog čega plaćeš ja Ebu Bekr? Zbog čega plaćeš Ebu Bekr? Kaže, Allahu poslaniče, tako mi je Allaha. Poželio sam da namjesto moga babe ovdje bude tvoj amidža Ebu Talib, pa da onda prisilu. I da si ti zadovoljan i radostan. A to što će moj babu džahennem nije bitno. Da bi žrtvo moga babu za tvoga amidžu. Samo da ti budeš zadovoljan. Pogledajte gdje su bili, a pogledajte gdje su došli. I kako će Allah odrediti i dati uspjeh muslimanima koji se tako ponašaju prema najvećoj svetinji dina, prema poslaniku sallallahu alaihi Kako? I sigurno da ta medijska kampanja koja se vodi, da utječe na ljude. Uzvišenje Allah te je odala kaže fitnete الْفِتْنَةَ se سَمَّعُونَ lahum. Oni među vama stalo razdor siju, a među vama ima onih koji slušaju. Jer te riječi koje kole i koje kruže utječu na ljudska srca. Mi smo ljudi od krvi mesa. smo od kamena. Za nije kada se je desila bitna potvore ili nered potvore Ajše radi Allahu kada su ljudi izmislili na našu majku kojom smo mi ponosni i sa svim majkama vjernika smo ponosni da je učinila nemora sa Safanom ibn Muattalom. Pa je pričao Hasan ibn Sabit i Hamna bintu pa su kažnjeni. I pričao je Mistah ibn Usase, ali nije potvrđeno da je kažnjen. Pričali o tome i prenosili te riječi. Pa su došle te riječi do Umu Ejub. Pa je došla i kazala svome mužu, Ebu Ejub, kaže, čuješ li šta ljudi pričaju? Kaže, a šta ljudi pričaju? Kaže, tako i tako. Kaže, u redu, moj Ejub. Da si ti bila na mjesto Ajše, bili ti ne nemoral? Kaže, ne bi tako mi Allah. Kaže, Ajša je bolja od tebe. Završeno. Ajša bolja od tebe. Pa ta priča i taj rad utječe na ljudska srca. Pa su mediji pozivači daje ili dobro ili zlu. I najjače oružje koje su danas upotrijebili u borbi protiv islama jesu mediji. Nekada davno se govorilo ko posjeduje zlato u polugama, taj posjeduje svijet. Danas se može slobodno kazati ko posjeduje medije, on posjeduje svijet. I ne dozvoljavaju ljudima da uzmu dah, da predahnu. Ne daju im to. Nego iz dana u dan, iz dana u dan vrti se kolo u borbi protiv muslimana. وقال الذين kao što su pagani govorili وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون i govore oni koji ne vjeruju, nemojte slušati ovaj Kur'an, nego pravite buku, ne bili ste ga nadvikali. Nešto slično tome, u tome kontekstu. I u zadnje vrijeme vidimo da su, da je taj put borbe protiv istine realiziran kroz takozvane vehabije. Zašto kažem takozvane vehabije? Zato što ne znam čovjeka na zemlji koji kaže za sebe da je vehabija. Ja nisam čuo. Ako je neko čuo, nek mi kaže da se okoristi. Nikad nisam čuo da čovjek kaže za sebe da je vehabija. I ako bi rekao, kažem to je neveća novotarija koji si mislim. Nismo muslimani. Muslimani je ahlu sunnata od Ništa drugo. Ne dozvoljavam da nas iko bilo kakvim drugim imenima zove. ovu zemlju problem TKZ Vehabije. Nego je problem prostitucija i droga i homoseksualizam. To su problemi stvarni. Ne dolaze problemi od Vehabija, zvanih. nego dolaze problemi su naši u prostituciji i krađi i pljački i nasiljima i podmetanjima i korupciji. To su naši problemi. Neće problemi doći iz džamije. Onaj ko se odgoji iz džami, u džami, neće nikada praviti, ili ko se odgaja u džami, neće praviti problem jednom društvu. Čovjek musliman ima u svojoj duši, duši policajca, koji ga kontroliše i stalno mu kaže, stani Allahu robe, ne tako u džahennem ćeš, popravljaj svoja djela. Radi ono čime je Allah zadovoljan, što će koristiti islamu i muslimanima, Ne mora raditi protiv toga. Pa ima stalnu samokontrolu prije dijela, a poslije dijela ima samo obračunavanje. Problem stvarni kada se ne smije iznijeti u društvo i ne smije se kazati šta je u društvu, onda se taj stvarni problem ostavlja negdje u sjeni, po marginama. A proturaju se stvari koje su potpuno normalne i nikakve veze nemaju sa društvenim problemima. Ali da bi zamazao problem, onda moraš iscenirati, isfabricirati nešto drugo, pa da kažeš, vidite ljudi, šta je problem i gdje su problemi. Zar nije najveći problem ovdje da se pred takozvanim međunarodnim, takozvanim sudom, takozvanim pravde, kaže da u Bosni nije bilo genocida? Ima li većeg zločina na zemlji i veće nepravde? Ima li a, bitnije vijesti o koje treba pisati i te vijesti? Koliko je spomenuta na našim medijima? Usput, samo uzgled je spomenuta. Vidimo, znači da je to jedan isplanirani rad u borbi protiv islama. Ako vidite, kada bi kojim slučajem musliman vjernik, takozvani vehabija, švrcao oružje, on je šta? Terorista. Kada bi čovjek koji iz kafane švrcao, švrcao oružjem, on je švrcar. Musliman koji ide u džamiju, on je potencijalni terorista. Kršćanin koji ide u crkvu, on je vjernik. Ja ovo. To kriteriji po kojima se mjeri. Pa vidimo, znači, da ova kampanja, da je ova kampanja imala negativan utjecaj na opće buđenje muslimana na ovim prostorima. No međutim, mislim da vjernici koji svjesno razmišljaju nisu sebi dozvolili da upadnu u spletke onih koji ne žele ni sebi, ni sebi, ni drugima dobro. Mi nismo vehabiji. Mi nismo teroristi. Mi se borimo protiv bilo kakvog oblika remećenja javnog reda i mira. Na bilo kom mjestu. A jedan od velikih oblika revećenja javnog reda i mira jeste ono što danas rade mediji, kada kaže mediji, mislim neki mediji ili dio njih ili većina i tako dalje, ne mislim svi, jer među medijima ima znači oni koji se boja Allaha Đelešanu, koji pišu istinu, koji nastoje dostaviti istinu, ljudi ima, novinara i tako dalje, koji su bogobojazni, pa nastoje predstaviti istinu kakvom jeste, no međutim jedan veliki dio njih predstavlja istinu, neistinu, a istinu istinu. Tako da moramo ostati na ovim prostorima kao muslimani i raditi ono što će koristiti našem narodu da im dostavimo vjeru ispravnu kako mi uzvišen je Allah zadovoljan i ne smije nas na tome putu ništa spriječiti. Tako nam Allah nema toga ko će nam zabraniti da pričamo. O vjeri se mora pričati, to je Allah naredio. O tome se mora pričati, o tome se mora govoriti. I šarijatski propisi i određenim stvarima se moraju pojašnjavati. U protivnom, ako ne ispunimo to, pa nismo onda, nismo uradili ono zbog čega nas je uzvišeni Allah Tebara vas stvorio, da širimo njegovu vjeru po zemlji i da se vladamo po njoj. Tema o kojoj pričamo je sigurno opširna i o njoj se može dugo govoriti i ne može se riješiti problem niti na jednoj, niti na dvije, niti na više tribina, nego to je sigurno problem koji je vezan za čitavo društvo, svi se moraju uključiti u njegovom rješavanju. No međutim, moja poruka je braćim e, braći muslimanima da budu svjesni ovim prostorima, na ovim prostorima i da ne daju povoda medijima da priči, priči o muslimanima i govore ono što su uradili u proteklom periodu. Molit te barake od da nas sačuva svakog zla, da nas sačuva pitnjeta, iskušenja javnih i tajnih, da nas pomogne na i na budućem svijetu. Allahu Teala alem, wa sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa